jazaren orena. Beste egun betez esan behar nuen, baina ez. Beste aste betez hemen enkara, eh? Astean behin izaten baitugu jazaren orena. Eta eh? entzule fidel horri eskainetako ba, emanaldi bat izango dugu gaurkoan gainera. Goi arte, kaixo gabon. Kaixo, gabon fidela esan dut, baina espero dezagun fidela izatea. Hoi da, gaurko saioarekin bentsat konten egotea. <laughs> Igual, nega bentsuntzi, eh, entzuntzi unta, <laughs> orain aburuz aldatzen duta. Bai, bai. Kopera pasatzen da, <laughs> interekonomiara. <laughs> bueno, hortan utzi dezagun goio. E, eh, dena dela, e, esan dugu, ba, entzule Fidel horri eskenetako saioa dugula honakoa, entzule batek idatzi baitigu esanez, ba, interesa duela, eh, sintoniaren atzean dagoen, ba, jaslari hori, zein den jakiten e, askotan gertatzen da, ez da? Edo iragarki bat entzuten dugunean, edo irratian sintonia bat entzuten dugunean, edo beste, ba, kuriosidadea piztea, e, hainbestalde izentzuten den pieza, ba, buruan sartzen baitzaigu, Bai, hola da. Eta gero polita dela konoski, eh, Perez. Bai, bai, gertatzen da ere bai askotan bari, ez? Eh, soinu ba, soinu banda batean erabiltzen dela, edo eragarki batean eta ka ez dakizu hola Ba, gure karatula eh, guain Light e, eh, izen buruko diskari izen ematen diona bestia da, beraz e, Wine Light bera. Esan ba egilea, egilea ba Gruber Washington, Washington Jr. dugula, eta ba bueno, e, ba, dugu dugula saioa, e, e, diskauntako beste piezen entzuteko ere. Entzungo dugu, gaurkoan entzungo dugu, mm, ba, Wine Light, Wine Light e, diskoa, bere disko eh, etzan guratxonetakoa dugu, bera sortze ez ba, e, Mila behatzen da berro iruko abenduaren amabian sortu zen. Eta zendu zendu e, duela urte batzuk. Jue, eh, ja, mila batzen da laro iten meretzian, e, abenduaren amazazpian. Eta, bueno, e, jazz funkeko eta soul jazzeko egile garrantzitzunetako adugu, eta, bueno, ba, esan genezake George Benson eta, bueno, David Sanborn eta txumagion eta lako ba alokoekin ba nola baite esmuz jazen egileetako bat eosotzaletoko bat dugu ez eta guazen ba diska honetako bigarren abestia entzutea Let it flow for Dr. G minutu minututa berritamar segundotan hemen gaude berriro Ba, mentxe jarraitzen dugu goio. Bai, bueno. Ba, Grover Washington Juniorrekin gaude, ba, gure entzule batek, gure posta elektronikora idatzi duelako, gogoratu antxeta gaudela, maia muruaga eta arte, eh, hemen gaudela, eta bueno, ba, jaz, bu, jaz buruzko kontu batzuk komentatzen eta bar. Gure entzule honek, ba, gure sintoniaren berri e, jakin nahi zuen eta ezan bezala ba em, guk aprotsatu dugu diskausoa erakusteko hoi da, zen, gertatu bere momentan egin genuen, baina bueno diska hau mila batzen da laro marreko e, eh, urriaren hogeita bostean e, argi, argitaratu zuen elektra disketxea eta bueno, beste ba, beste gauzen artean ba, erakusten digu ba, honek egindako lana ez. Be, berez esan dugu e, berrogeita iruan sortu zala, e, herria ez dugu esan Buffalon, e, New Yorken, eta bere ama ba, e, elizako abezbatza batean e, ari zentzan aita aldiz ba antzinako e, ga, gramofonoetan e, ba, entzun zitezkeen ba jazz em, disken viniloen edo e, bilduma egilea zela ere e, irakurri dugu eta bere joaioz bere be, bere ibilbidean edo e, Benny Goodman eta Fletcher Hendersonen ba, talde handien Big Bang handi hoiekin ba, ba, e, jaio zela ez edo eta bueno abesten zuen ere, baina bueno e, zona ba, diska honekin eta zazo foia lortu zuen Bueno, ez dakit, gaurkoan ez dauzkat burua, ez dut oso argi, ez dakit <laughs> zer dudan, baina goazen entzutea oso abesti bost minutu eta goita zeiko oso izen buru nionioa duen eh, abesti, bueno, ba, txegina ez eh, In the name of love e, maitasunaren izenean Thank you. Ordentzete gure sintoniaren egilarei buruz ba, gauza komentatzen. Mm, Gruber Washington Jr. Esan dugun bezala ba, bere gaztaroan eta ba, eta hautzaroan musikan musika izan zunez inguruan. Eta sortzuterekin ba, irakurri duguna zuzen baldin badago, ba, sortze duterekin eh, bere aitak e, bat e, oparitu zion. Baina, bueno, etzan, ba, e, soldaduzka egitea juntzan arte, ba, ba etzan musikara dedikatu ez. Bertan zegoela soldaduzkan biliko ban ezagutu zuen, eta antzegoela ba, beste ba, New Yorkeko musikari batzuk ezagutu zituen. Eta horrela, ba, irrogeita amargarren amarkadan, ba, Leo Spencerren prestig disketzen zako, ba, e, disko batzutan e, jo zuen, ez? E, Bari ez, talde kide bezala. Baina nola ba, e, beren lehenengo lana edo izan zan, lagarantzitza izan zan, ba, Hank Crawfordek e, eh, e, eh, kudurreko zekin e, eh, etzan grabatza orkestu eta orduan eman zioten aukera Inner City Blues e, izen burudun bat diskan parte hartzeko ez. Eta bueno, em, horrela etzan oso oso oso ez un handi hartu, baina bueno, Baina laugarren, laugarren, laugarren diskarekin baina lortu zuen zona ez, eta diska hori izan zen Mr. Magic. Eta bueno, e, utzungo dugu diska honetako urrengo pieza, take me there edo arnazazu hemen. hementxe gaude mm, Gruber Washington Juniorren Wine Light ardo argia edo ardo txuri izango izate igual e, itzulpen zuzena bai. e, entzuten bera baita gure saio honetako e, sintonia edo bere momentuan e, aukera batzuk eman genitun eta zuek horrela aukeratu zenuten. Mm. <laughs> Ni joko koltren pieza bat <laughs> nahiago nun, baina horrela gabiltza. Bueno, em, ir, eh, bueno amarkadako diska honetan, ba, eh, gero bueltatuko gera, eh, Gruber eh, Washington Juniorren eh, bizitzare eh, zen historia justo disko honetara urbiluko gaituen, baina e, komentatu ba, oso garaiko larogeiko amarkadako e, eh, estilo berezi horrek e, hori duela e, azala edo ez. Mm, ikusten da e, ba, fondo txuri bat eta bertan e, Gruber Washington Jr e, izenak eta gero ba argazkian ikusten da e, hola Brian Dickin en copa Ardo Churiko copa bat eta zekaldean ba eh da ondoan ba saxo saxofoi bat ez badokalako garaiotako ba ezakitez em luxu ta ta bueno ba modako kutsu hori, ez? Ta bueno, ba diska berez e, sei pieza ditu hoietako hiru entzun ditugu, beste hiru faltan. Eta, bueno, ba diskaren iropen eh, hogeita emeretzi minutu eta maikakoa da. Beraz, aurte, <laughs> aurten diska oso entzutako kerrez baldin badugu ja, akabo. Eta eh, esan bezala ba eh, zigilua ba em, elektra eh, elektra disketxea edo eh, dugu, ez? Eskuragarri dago ez ezalgai eta bueno, ba garai bateko eta estilo bateko ba e, musika musika dugu jarraituko dugu Gruber Washingtonen eh, historiarekin, baina hori egit aurreti ba, entzungo dugu, ba, justo diska honetako ba, piezarik, izen ematen dion piezarekin batera badaukan eh, piezarik ba, ba, famatuena, eh? Just the Two of Us, eh, Bill Witter, eh, William Schalter eta Ra Maldonazena. zena entzunten duzutenean ba, jakingo duzute zen pientzataz adigean, baina ba hori, e, justo e, Grover Washington eta Bill Withers grabatutako ba, pieza hau perez e, lortu zitu ba, gelitu zen e, Billboard Hot 100 horretan ba, bigarrena, e, ba, iru astez eta e, abestia ere ba, abestu e, zuen grami eta zari bat orduan hori le, entzungo dugu hau eta gero jarraituko dugu ba, e, ba, diska honen eta egilearen egilari buruzko goza gehiago esaten abertzea iruditzen urrengo kanta zein da? just the two of us. see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through. To make those rainbows in my mind when I think of you sometime, and I want to spend some time with you. Just the two of us. things might come to those who wait, but not for those who wait too late. We gotta go for all we know. Just the two of us. We can make it if we try, just the two. just the two hemen gaude White Light diskoarekin eta bueno, lehen komentatzen genuen ba mm, Washington Juniorren eh, bizitzan ba e, eh, laro geiko amarkadan White Light egintzuela. egin zuela entzun ditugu abesti batzuk ba bere ibilbidearen puntu goren izan genitula esan dugu ba doktor Jiri e, eh, eskaini la Let It Flow e, abestea, bera oso oso eh, gustoko baitzuen e, saskibaloia. Dr. J edo Dr. J Philadelphia 76-erreko saskibaloi jokalari ba, diena zan, eh, NBA, NBA, ba, eh, garaba, bat eh, egin zuena, justo ba, ma Johnson eta Larry Bird, eh, Larry Bird ba, beren hasta ba, Julius ekin ibilizian eh, saskibaloian, eh, tal desberdinetan. Eta, bueno, ba, esan bezala, Entzun berri dugun Just the Two of Us ba, izan zan ba, larogeiko uda, larogeita bateko udako ba, musika ez eta ba, albuna lortuzun ba, plati platino bilakatzea ez ba, platinoa ez dakit zenbate kopiazian eh, Uste dute, bai, uste dut begiratuko dugu horrentxe bertan, zen horretako dago batzutan. Platinoa zer da, irugarren... E... Eh? Platinoa da, disko platinoa da, ba, saltzen du... Urrezkoaren ondorengoa? Eh, bai, urrengoa. Mm. mm a ber... E, eh, milioi bat kopia e, dia e, urrezkoa. Eta beste dut dut Ba. Por dios. <laughs> Ba, hau, hau, hau, gehiago da, ez da, gitzen bat, mi mm, kopia salto zituen. Ta, bueno, ba, e, laro gaita irabazizitu, ba, diskonek irabazizitu, grami zarietan, ba, justo just the two of asonekin, e, rhythm and blues abestionena, eta, e, Wine Light izan zen e, fusio, eh, jazz fusio e, abesti bueno, e, onenaren zaria lortu zuen, eta e, disko onenaren eta abesti onenaren zaritan ere ba, izendapena lortu zuen, ez? Eta, bueno, jagoazen entzutea, diska honetako azken pieza eta gero honetagero gero entzongo dugu justo gure sei honetako sintonia baina guazen e, eh, jarraien entzongo dugu make me a memory 6 minuto eta gita mabi segundotan lago demen eta parentesien artean zat zamba jartzen du <laughs> hau da zamba gaixoa edo eroa bai mm? venga <laughs> jo, azkenera iritsi gara eta azkenerako plater fuerte utzi dugu, eh? ba, entzuleak hori nahi baitzuen entzun. Hau da, sintonia oso osorik oso entzun gai. Luzea da, eh? Pieza. Mm, bueno, bai, badauka bere... Zazpi minutu eta hogeita hogeita Bueno, bai, hogeita mabi bi edo iru segundo lautzarte, mm. baina bai. Eta guain light, e, pff, justo entzungo dugunaren oinordeko da izango genuke kenigi, edo ez, nola baiteko hola em, jaz goxo nio nio orantz da e, musika. Baina, bueno, atxegina da eta eta bueno, gozagarria. Bai. Wine light. Gaur kritiko esan barzabitz. <laughs> Bago jo, nekin agurtuko dugu. Grover Washington Jr. Bai, bai honekin agurtuko dugu saioa. Bueno, ba beti bezala, ba mi esker. Bai, zuri, on horbiltzagatik. E, eh, bueno, irratean beste aldean daudenei, gu aguantatzeagatik. Eta, uren arte espero. Amez politak izan. Izan ongi. Aio. Aio. Magnolia trees at night sparkle and bright. Fields of cotton love, wintry white. When it's Christmas time in New Orleans, a barefoot choir and prayer fills the air. Mississippi folks gathering there, cause it's Christmas time in New Orleans. You'll see a Dixieland Santa Claus leading the band to a good old Creole beak. Golly, what a spirit! You can only hear it down on Basin Street. Your kids will disappear when you hear Hallelujah, St. Nicholas is here. When it's Christmas time in New Orleans. leading the band to a good, good old Creole beat. And golly, what a spirit! And you can only hear it down on Basin Street. Your kids will disappear, and when you hear Hallelujah, old Santa is near. When it's Christmas time, and do I. It's when it's Christmas time. It's Christmas time in New Orleans. Christmas, just like the ones I used to know. Where the treetops glisten and children listen to